Dit was de seens van David wat vir hom in Hebron geboren is, die eerstgeborene Amnon, by A en Oam, uit Israël, die tweede Daniel, bij Abigail, uit Karmel, die derde Absalom, die seen van Maaga, die dochter van Tolmal, die koning van Gisir, die vierde Adonia, die seen van Achit, die vijfde Sefatja, bij Abital, die zesde Hitriam, bij sy vrou Achla, Ses is vir hom in Hebron gebore waar hy 7 jaar en 6 maanden geregeer het, en 33 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En die volgende is vir hom in Jerusalem gebore, Semea en Subab en Nathan en Salomo, vier by Batsea, die dochter van Amiel. Verder Jebar en Elisama en Elifelet en Noga en Neveg, en Nafia en Elisama en Elora en Elifelet, nege almal seens van David, behalwe die seens van die bijvrouwe, en Tamar was hulle sister. In die seen van Salomo was Rehabeam, sy seen was Abia, sy seen was Asa, sy seen was Josaphat, sy seen was Joram, sy seen was Aashia, sy seen was Joas, sy seen was Amashia, sy seen was Asaria, sy seen was Jotam, sy seen was Ochas, sy seen was Iskia, sy seen was Manasse, sy seen was Amon, sy seen was Hosea. En die seens van Moosia was, die eersgeborene Johanan, die tweede Joachim, die derde Sedekia, die vierde Salom. En die seens van Joachim was, Jehomeo, sy seen, Sedekia, sy seen. En die seens van Jehomeo was Aser, sy seen was Sealtiel, verder Malkiram en Tedalio en Sinasar, Jekomeo, Usama en Nedabio. En die seens van Pedalio was Serababel en Semie en die seens van Serabel was, Meslam en Hanano, en Salomit was hulle sister, en Oshuba en Oel en Bereichla en Asodja, Jesap Jesit, 5. En die seens van Hanano was Pelcho, sy seen was Jesaja, sy seen was Refaja, sy seen was Arnan, sy seen was Obodja, sy seen was Saonio. In die seens van Saonio was Simono, in die seens van Simono was Hattes en Jegel en Bariach en Neoria en Safat, ses, en die seens van Neoria was, Elionai en Iskia en Asrikam, drie, en die seens van Elionai was, Wodabo en Eliasip en Paelja en Akip en Johanan en Delaja en Anani, 7.